Iskay capítulo. Soldado hina kanamanta. Timoteo. Hamra Churi hinam kanki. chakuya Cristo Jesús pa favor ninguan. Achkarunakunapa kunaman kitaya yachachi y runakunaman, chaynapi paykunapas hukunaman Jesucristo Jesucristupa Allen soldado hinayaña kari. Soldado manam sapaq Ruraiman chapukunchu Asuanja kamachiqnin agradaillata munan. pas premiota chaskinapaja, pukllaypa reglamentungman hinam kalpanan Chakrapillam Kaja paimi puntata cosechata chaskinan. kainis Kay nisqaykunapi yuyaymanaptikiqa señorninchikmi liuta jesucristo Amayajun y mainam kausarimos jantaja, aspa rey David pamiraynin kasjantaja. Kay alguien noticiata muyakuni. Charaikuma aguantani Uruna Runa chichtapas, hina Dios pa palabranja manam hachukachkan. kachkan. Charaykum tukuyta dios paklas akllashqankunapaq. chainapi Cristo Jesús nintakama salvakuspa dios wiñaypaq kay Kaykunaqa chihapmi. Jesucristo paja, Jesucristoan wañuspaja, paiwanmi causa, Pacienciawan paiwan mi gobiernasun. Paita paja, paipa mi kasun. Mana confiakuna confia paiqa pahmi. Dios ha mana iskay dios rimaqmi. Diospaj allin Yarichis Yarichispaya kunata kamachi. Dios pahaillampi ama atipanakunankupa. Chaynamana valejkunata rimaspankuqa, uyarigninkunatam iskayrayachinmanku. Kalpanchakuya Dios pachaskisqan kanaykipaq. Allinllamka hinaya, mana imamantapas pinqakuspa, Dios pachiqa palabranta allinta yachachi. Amaya chapukuychu, mana respetuan yanqapas yanqa rimaykunamanja. Chayna rimaqkunaqa, asuan aswanmi Diosmanta y Chayna runakunapa yachachikuyninqa miraron, ismupakuy unquyhinaraqmi. Chayna kunam kachkan, MINIOAM fileto, PAIKUNAM manta PANTARUNKO causa ñam kawsarirunkuña nispa. Chaynapim wakin iñiqkunatapas DIOS MI mi mana kuyuriq simientuta hina churarqa y pachapi, chaypim nichkan kainata. Señor jarexinmi pimpaypa kasqantaqa. Signor señorman apipakuqkunaqa Chungyamana mana allin mantaja. nispa. Hatun y imakunapas manam jore mi tarikun. alpamantapas. kachkanmi kullumanta allpamantapas. Wakinqa allin kaqkunapis sirvikunanpaqmi. Wakinñataqmi o hangrachanapaq. Chaynam ñuqanchikpa señorninchikpa allin imapas mana allin Dios Dios apagna sapaqchakuspam, listullaña kasunchik paita agradaspa imatapas allinta rurananchikpaq. Jovenkunapa munapayasqanmanta Ayrikuspaya, allin kaqkunata ruray. Diospi confiakuspa hinaspa ya kaspaya, hawkalla Chainatama causan que señor ninchikta limpio sunjulla an kuska Amayacha yanga yanga manja. atipanakusqanmanja. haikipi hinapas pelio pilioyapim tukum. Señor Cerveja manan yapichu purinan. Aswanja llapallanwanmi ya kanan. Paija kanan allin yachachikugmi hinaspa mana sientikuqmi. Llampo sunqulla y kontrampi kaqkunatapas yachaykachinan. Icharaqpas chaynapi paikunata Dios wanaykachinman chigapalabrantarij sinankupaj. Hinaspa chaynapi, pantaypi kasqankuta riqsikuspanku, diablopa pantachikuyninmanta lluptinankupaj. Satanasmi paykunataqa presucharurqa, munayninman hinaña purinankupaj.